Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đây là chuyện bình lề với Việt Thảo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Nè, nói nghe nè. Hôm nay Việt Thảo muốn mời các bạn xem một cái video clip đặc biệt để chứng minh cho cái câu chuyện bùa ngải mà các bạn đã nghe qua cái kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam hai kỳ trước, đó là kỳ 444. Rồi qua kỳ 445 thì chúng ta có đưa một vài cái hình ảnh dẫn chứng cho thấy những cái bùa ngải hay lưỡi câu mà có ở trong cái hột gà, chắc các bạn cũng nhớ. Thì ngày hôm nay Việt Thảo nhận được cái video clip của anh, anh mà 70 tuổi giấu tên đó, ở bên Pháp đã bị bỏ bùa ngải đó, anh gửi cho Việt Thảo để cho mọi người cùng xem. Thì Việt Thảo có xem qua. Đây là lần đầu tiên mà Việt Thảo thấy được. Thì khi xem đó, Việt Thảo cứ chăm chú nhìn coi có thể nào người ta giấu đồ trước trong cái hộp gà không? Mà xem kỹ thì hình như không phải. Việt Thảo cũng thắc mắc lắm. Tại vì theo khoa học thì làm sao một cái hộp gà mà người ta có thể lăn trên lưng mà lại nó có hiện ra những cái đồ vật như vậy được. Bây giờ để cho các bạn xem nha. Thì xin nói rất rõ luôn. Cái video clip này là được thu lại khi mà mở cái hộp gà đã được lăn trên lưng của cái anh mà bị bỏ bùa ngải ở bên Pháp đó. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi với Việt Thảo. Muốn để vô tô con cho nó... Bản cái tô ăn uống hả? en a deux. Oh, là là Ouais. Mon Dieu. Oh, bien, ouais. Elle a dit c'est grand. Il un deuxième là. Oui, elle a du sang. Oh, comme un. Oh, ça comme oh. بسم الله الرحمن الرحيم موت C'est grave, hein Mais có máu rồi mẹ Sao sao cô? Giờ sao cô làm sao? đâu có sao đâu thì thì thì mình cứu là thì bà không còn đổ máu bà phải là tai nạn xe bà chết c'est le sang tu sais pourquoi Oh, tu sais, la mort prévue pour toi, c'est un, accident, grave de voiture. C'est un accident de voiture. Tu perds beaucoup sang. Mmh. Il y a oh, encore un papier que je vois là à l'intérieur. Tu vois le papier là Où Là. Oh, il y a un papier là. Non, non. Ah non, ça c'est. Ah, c'est le papier ah, qu'elle a enroulé. De... C'est du sang. Tu as de la chance, hein Oui, tu as de la chance, hein C'est un accident très très rare, hein Đó là những hình ảnh trong video clip mà các bạn vừa xem qua. À, sự thật như thế nào thì cái đó Việt Thảo không biết để cho các bạn nhận xét và xem. Nếu các bạn nào mà chưa có xem qua cái câu chuyện đó thì xin xem lại Kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 444 và hình ảnh được dẫn chứng vào cái kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ 445 nhé. À, cảm ơn anh ở bên Pháp đã gửi cho cái video clip này để cho mọi người chia sẻ với nhau. Bên cạnh đó thì Việt Thảo có nhận được, à, anh có gửi, à, bên cạnh đó Việt Thảo có nhận được cái gì? Một cái bức thư của một người gửi cho Việt Thảo như thế này. Kính thưa anh Việt Thảo, xin mong anh Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net